anasema tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun tatajafa ay tabta'id wa tartafi' zinanyanyuka mbavu zao tatajafa junubuhum anil madaji'i kutoka kwenye malalo yao wanajiachanisha na magodoro yao wanafanya nini wanasimama wanaswali yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wanamuomba mola wao wakiwa na hofu na wakiwa na matarajio. Wana mbawa mbili kwenye kuelekea kwao kwa Allah. Muislamu hatakikani ajiaminishe asilimia mia kosa hilo, wala hatakikani aogope asilimia mia kosa hilo. Atakiwa achanganye baina ya hofu na matarajio awe na alkhawfu warajaa wanasema awe na mbawa mbili ubawa wa hofu na ubawa wa matarajio akimhofu Allah moja kwa moja bila ya matarajio atatoka atakuwa kama vile makhawarij na akiwa na matarajio tu upande wa hofu hauko atatoka atakuwa kama vile murji'a kwa asiwe na mahawari wala asiwe na murji'a awe baina dhalika sabila ana hofu juu ya makosa yake na madhambi yake anamtarajia Mola wake juu ya ahadi za Mola wake kwa hiyo hawa wanaponyanyuka wakisali wanakuwa na mazingira hawa yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun na miongoni mwa tulivyowapa wanavitoa, sio vyote, miongoni mwa tulivyowaruzuku, sababu kuna vingine vinatakiwa vibakie nyumbani. fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, hakutokuwa na nafsi yoyote ambayo itajua ni malipo gani yanayotuliza macho yao yakawafurahisha hawa waliofichiwa na Mola wao. Kwa nini wamefichiwa malipo yao? Wamefichiwa malipo yao kama vile ambavyo walipoficha amali zao, wakasimama usiku hawaonekani na watu, walipoficha amali wakafichiwa malipo fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun kwa nini jazaan bima kanu ya'malun hayo ni malipo kwa mujibu wa waliokuwa wakia tena walipoficha wakafichia hakuna nafsi wala ta'lamu nafsu ulama wanasema si nafsi ya mtume si nafsi ya jibril wala mikail wala israfil wala yeyote inayojua malipo waliofichiwa hawa walioamka usiku wao. Wana malipo makubwa hawa, yamefichwa. Hii maanake ni tashwiq, Allah anawatia shauku waja wake. Kwa kipande cha theluthi ya mwisho ya usiku kikapanda daraja, kwa kuwa wengi wa watu walighafilika nacho. Kwa tutumie nyakati za ghafla katika hali ya kujipinda katika kheri na kujikita katika ibada, na ndio maana الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله اقسم التلطائف المعارف ولهذا يستحب ذكر الله في اوقات الغفله نقول اجل هيلو inapendekezwa kukithirisha kumdhukuru Allah katika zile كاتي ambazo watu wanakithirisha kughafilika watu wanafanya laghaw watu wanafanya al-laghat laghaw al-laghat wakati wa ambao yaqillu dhakirun wanaomdhukuru Allah wanakuwa wachache basi sisi tutumie nyakati hizo katika hali ya kumdhukuru Allah akataja mifano akasema kama fi suq kama ambavyo ni hali inaonekana watu wakiwa masukuni ndio sehemu zile watu wanaghafilika pia wewe mdhukuru Allah uko na gigi lako na ubao wako na nyanya zako subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wale wanatukana wanafanya kadha sokoni kuna kila aina ya balaa kuna matusi ya jumla kuna matusi ya rejareja mwenyewe ameshuhudia imesikia mtu anamtukana mwenzake sokoni mtu kainama chagua siku nini anakuja mtu na amebeba mzigo anamwambia wewe ondoa kingamuzi chako sasa kauliza anakusudia nini sasa ah basi tu wauni hawa wasokoni wewe ondoa kingamuzi chako ndio sehemu anapoasiwa Allah ndio sehemu ambapo kama kuna miamala ya riba ndio sehemu ambapo kama kuna dhish ndio sehemu ambapo shetani anaweka bendera yake bendera ya shetani anaisimika masokoni kuna kila aina balaa wewe ndio sehemu ya kumdhukuru Allah na malipo ya anayemdhukuru Allah sehemu kama hiyo haiwi sawa na sehemu ambayo kwamba watu hawajafika kwa hiyo Rasul alayhi salatu wasalam akawa amemjibu Usama bin Zaid kwamba mimi nafunga Shaaban kwa wingi ni kwa sababu Shaaban ni mwezi ambao watu wameghafilika baina ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhani lakini kadhalika akataja sababu ya pili kwamba ni mwezi ambao hurufaishwa amali za waja kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi napenda zirufaishwe amali zangu nikiwa nimefunga. Ulama wanasema lianna dhalika ad'a lilqabul, kufanya amali kama hii ya saumu wakati wa kurufaishwa amali, hilo hupelekea kukubaliwa zaidi kukubaliwa kwa haraka amali zako lilqabul anasema wa rafi'i darajat na kupandishwa madaraja yani kipindi amali zachukuliwa amali ya huyu mwenye amali hii iko wapi mwenye amali hii sasa hivi uko beach anaogelea mwenye amali hii iko wapi anacheza keram mwenye amali mwenyewe iko wapi mwenye amali anacheza kwenye pool table ile pale mwenye amali yuko wapi anaangalia chama linacheza chama lake linacheza mwenye amali yuko wapi yule pale anasoma msikitini anasoma Qur'ani wanasema ad'a lilqabul wa raf'i darajat kupelekea kukubaliwa kwa amali zake bali na kupandishwa daraja na ndio maana imekuja atakaye afikiana wakati wa kupandishwa kwa amali zake akiwa katika ibada burika lahu fi rizqihi atatiliwa baraka kwenye riziki zake wa fi amalihi na katika amali zake haya ametaja al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari kwa hiyo tuna kila sababu ya sisi kumwiga mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kufunga kwa wingi katika mwezi anaweza akachanganyikiwa mmoja wetu kwamba saa amali kupandishwa mwezi wa Shaaban mbona tumeona kuna hadithi kupandishwa Jumatatu na juma na Alhamis kupandishwa amali kwa mujibu wa hadithi zilizokuja ahlul ilmi wakasema العرض أو الرفع كن الرفع اليومي كن الرفع الأسبوعي كن الرفع السنوي upandishwaji wa amal wa siku kuna upandishwaji wa amal wa wiki na kuna upandishwaji wa amal wa mwaka yurfa ilayhi al-amal yurfa ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahar hadith kwenye muslim yurfa ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahar wa amalu an-nahari qabla amali al-layl hadithi ya muslim hurufaishwa kwake yeye Allah amali ya usiku kabla ya amali ya mchana na amali ya mchana kabla ya amali ya usiku wanasema ahlul ilm maana yake hurufaishwa amali ya usiku mwishoni mwake na amali ya mchana mwishoni mwake ili malaika wanapanda na matendo yetu kwa usiku huu mpaka hapa yanapandishwa kwa mchana unaanza asubuhi mchana huu mwisho wake ni huu hapa kuanzia muda huu mpaka hapa kafanya nini mja huyu yanapandishwa ndio maana baadhi salaf walikuwa wanalia ikifika jioni Abdahak kwa kuakilia anasema tayari jioni hiyo isho tayari amali zangu zapaishwa sijui zitapaishwa amali zangu kwa Allah katika sura gani na ndio maana ile hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari yataaqabuna fikum malaikatu al-layli wa malaikatu an-nahar wa yajtami'una fi salati al-fajr wal 'asr wanapokezana wanapokezana kwenu malaika wa asubuhi na malaika wa jioni wanapeana zamu na wanakusanyika kwenye swala mbili salatu fajri msikitini watakuwepo wa asubuhi na malaika wa jioni na salatu asri watakuwepo malaika wa asubuhi na wa jioni wanapeleka taarifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anawahoji ni waja wangu unafanya nini waja wako kwa kama wewe uko msikitini utaingia kwenye majawabu kwamba atainahu wa hum yusallun wa taraknahu wa hum yusallun tulipowaendea kuingia kwenye zamu yetu tuliwakuta wanasali tulipowaacha kupisha zamu kwa wengine tuliwaacha wakiona sali al asr na al-fajr sasa wale wako ukosekane alfajiri msikitini alfajiri inahudhuriwa sana na malaika aqimi as-salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda simamisha sala katika nyakati hizo liduluki shams kwa kupinduka kwa jua kuingia hapo salatu dhuhur wa salatu al-asri ila ghasaqi al-layl kuingia salat al-maghrib wa salatu al-isha wa Qur'an al-fajr na swala ya al-fajiri swala imeitwa Qur'ani hii Qur'ani ni swala wa Qur'an al-fajr na swala ya al-fajiri ulama wanasema kwa nini haikusema swala ya al ikaambiwa wa Qur'an al wakasema kwa sababu ndiyo swala pekee ambayo hurefushwa kisomo cha Qur'ani. Atakuwa hana fiqhi yule imamu ambaye anaiswalisha alfajiri kama anavyoswalisha maghrib kwa zile sura za maghrib hana fiqhi ya swala itokee katika baadhi ya mazingira wamesafiri wamechoka hoi taabani wala tuswalishe kwa wakati wa dhuha lakini hasa suna yake ni kurefusha kisomo masahaba walikuwa wakitoka msikitini wale ambao hawana wake wanakwenda kukidhi haja baqii wanatawadha wanaingia wanaipata rakaa ya kwanza ya mtume Muhammad alayhi wasallam kwa imeitwa salatu al-fajr Qur'an al-fajr kwa kurefushwa kile kisomo cha salatu وقرآن الفجر إن قرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا حقيقة صلاة الفجر inashuhudiwa kwa maana inahudhuriwa kwa wingi na malaika msikitini kuna safu mbili safu tatu maimamu wanalifahamu hili maimamu wetu hapa msikitini wanalifahamu eh nani imamu alfajiri hapa Sheikh Eid nani imamu alfajiri iko Ngapi? mwenye kansa nyeusi. Unapata watu ngapi? Kawaida. Safu moja. Safu moja. Sala Isha mbili mpaka mbili na kuendelea. Alfajiri moja. Moja na nusu, siku nyingine kizidi. Moja na nusu. Wameenda wapi hao? ah unaenda wapi umesafiri ndio haya tunayozungumza kwa almuhim uh, e, amal njema unaoifanya katika wakati kama huu mwezi huu wa Shaaban inaporufaishwa ile amali ukawa kwenye mazingira fulani eh uelewe kwamba kupaishwa kwa amali wamekugawa wanazuoni sehemu tatu: kupaishwa au kurufaishwa amali kila siku, kurufaishwa amali kila wiki. Kila wiki, wiki ni siku mbili, Jumatatu na Alhamisi, kama ilivyokuja hadithi ya sahihi Muslim na sahihi Ibn Hibban, hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, kwamba hurufaishwa amali za waja kwa kila wiki siku mbili Mtume anasema al ithnain wa al khamis, wanasamehewa watu wote waumini ambao hawakumshirikisha Allah. Kwa hiyo wanasamehewa zikiwa amali zao zimepaishwa muda wa kuwa hawakumshirikisha Allah, isipokuwa yule mja ambaye baina yake na ndugu yake wamewekeana mifundo, wamewekeana mashonde, hawasemani. Hawa hazipaishwi amali zao, wataambiwa wale malaika, wasubirieni hawa mpaka waelewane mpaka wapatane mpaka walitengeneze jambo lao. Hii ni amali ya wiki ambayo inapandishwa kwa siku hizi mbili, alafu kwa mwaka kwa mwaka mzima ni mwezi wa Shaaban. Kwa kuna arrafu alyawmi kupandishwa kwa siku, arrafu alusbu'i, kupandishwa kwa wiki, alafu kuna arrafu sanawi, kupandishwa kwa mwaka. Kwa mwaka ndio mwezi wetu mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo ikute au isadifu hali ya kupaishwa na kupelekwa amali zetu tukiwa katika saumu katika mwezi kama huu, na ndio sababu aliyotaja tukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nafikiri tumeshaadhana